Siberua herri alkargoak du kudeatzen ondarkinen biltzia. Hoi arte, bilketa egiten zen alde batetik plastika eta kartuak kesa holi batekin, hastian behin biltzen zena, bitrekiak nurbeak ekarri behar zutien kontener bat eta, bai eta e, ondarkin habosienak ezarten dien zaku beltzak. Heri alkargoak dener berga izapak astentzien, hotx berlegara denentzat. Hebentik goiti ez da hala izanen, lehen-lehenik sibiotarek parkatuko die karten dienain abea. Hatik behesketa zorroz bat egin beharko da, espalin badanahi sobea pakatu. Kontener elektronikoak plantan ezaik izanen dia, sistima hortaz sehetasunak emanteizku, Michel Iratzabal, herri alkargoako langileak, bainat larhorien mikroan. Ez duk bat, mena bukle magnetika bat, eta haik nuero badik eta nuero haikin badaki Nurekin, nume hori? Urtuki, urtuki, urtuki, urtuki, nahi egin hori? Ah, ebe, fein, gentia nahi badu urtuki, urtuki kodik, bena pakatuk kodik, uh, eh, be... Ah, doz, urtuki, hoi du kambiamen na usia duk... be, be, osoik, osoik. Ben bat jan abea, jakinen dik, bai, nurek... Ba, bai, sumat, sumat eh, sumat ordin, eh, hola, pu, uh, presioa pakasiko dugu laik, uh, jakinen dik, hoz, sumat egin din. Eran bezala bakotxak bekarta elektronikoa ukenen du eta hala gisa herri alkargoak jakinen du sumat ondarkin baden etxekal eta horren abea pakaziko du. Hortakoz, untsa behesi beharko da espalin bada nahi sobea pakatu.